أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهكا ينقوى ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma farin cikin saduwar mu a wannan safiya ta lahadi wadda ta dace da sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ita ce safiya ta sha uku kenan ko ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da uku miladiya a wannan saduwa tamu a wannan masallaci mai albarka zan so in bude mana ita da hadisin da na sha bude waɗansu lattoci makamantan wannan da shi shine hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito cikin sunan dinsa haka kuma Imam Ahmad dan Hanbal ya rawaito cikin littafin sa Musnad wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yushiku an tadaa alaikumul umamu kama tadaa al akalatu ala qas'atiha فقالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل antum yawma idhin kathir walakinnakum gusa'un ka gusa'is sayl wala yanzi anna Allahu min qulubi aduwwikum almahabata minkum wala fi فقالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce saura kaɗan al'ummomin duniya su yi taron dangi a kanku irin yadda masu jin yunwa suke yin taron dangi a kan akwashin abinci sai sahabbai suka ce hakan zai faru ne a gare mu don ba mu da yawa mu musulmi a wannan lokaci sai mazan Allah ya ce da su a'a a wannan lokaci kuna da yawa sai dai yawan ku zai zama kamar yawa na yayi lokacin da korama ta kawo ko gulbi ya kawo ubangiji ta'ala zai cire kwarjininku daga cikin zuciyar abokanan adawarku su ne kafirai sannan kuma ubangiji ta'ala zai jefa rauni a cikin zukatanku sai sahabbai suka ce menene raunin da za a jefa a cikin zukatanmu sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa hubbud dunya wa karahiyatul maut wato tsananin san duniya da kuma jin tsoron mutuwa wannan rauni da za a jefa a cikin zukatanku shine zai gadar muku da kaskancin da kuna da yawa amma abokanan adawar ku ba sa jin tsoron ku ba sa kimanta muku ba sa rangwanta muku dukkan wani mai lura da abin da ke zuwa ya dawo zai lura da yadda al'ummar musulunci take ƙara yawa a faɗin duniya ba raguwa muke ba a nan cikin gida Najeriya kafin ka samu mutum ɗaya ya ridda za ka samu mutum ɗari sun furta kalmar shahada sun shiga musulunci haka idan ka ɗauki ƙasashe na ko'ina a duniya cikin afirka da asiya da turai ta gabas da turai ta yamma da amurka da australia a ko'ina kafin ka samu wani mutum ɗaya da zai ce ya yi bore ya bar musulunci za ka samu mutum ɗari ko daga kiristanci ko daga addinin buda ko daga dukkan wani addini sun yi riko da kalmar shahada kaga al'ummar karewa take ba raguwa take ba a daidai lokacin da kuma matsaloli kuma suke karewa a kanta kuma rauni da kaskanci ke kara hawa kan al'ummar lalle wannan abu ne da ya kamata mu yi nazari a kansa mu kuma haɗa alaka tsakanin shi da wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu muna da matsaloli masu tarin yawa akwai matsaloli na waje akwai kuma matsaloli na cikin gida daga cikin matsaloli na waje farko akwai matsala ta Filistin wadda ta kici ta kicin yawa yau sama da shekaru hamsin wanda Ingila da sauran kasashe na turai suka zo suka dasa kasar Isra'il a tsakiyar kasashe na musulmi suka kuma ba ta kowane irin goyon baya suka kuma ƙara taimaka suke ƙara ba ta taimako ta kowace irin fuska taimako ta fuskar makami taimako ta fuskar ilimi da kimiyya taimako ta fuskar tattalin arziki taimako ta fuskar karfin soja a budget da amerika take a kowace shekara akwai kaso da da isra'ila take da shi a cikin bajet din amerika dole sai an ba ta shi sannan jami'o'i waɗanda aka fi ji da su a cikin Amerika kafin a ɗauki ɗan Amerika guda ɗaya a bashi admission sai an ware kwata na Yahudawa ɗin Isra'ila Sanan dukkan wani mukami sabo da Amerika za ta kera Isra'ila tana da kaso da za a bata na wannan makamin ko kuma a yi mata mogalin ɗin kimiyyar da ta kera wannan makamin don ita ma ta kera makamancin irinsa da haka dai matsalar Filistin ta kici ta yawa. Wadda matsala ce da ta shafe mu mu musulmi dan ko ba komai matsala ce da ake yakar ƴan uwan mu musulmi da suke da rinjaye sannan kuma ake kokarin rusa ɗaya daga cikin masallacin mu masu tarihi shine Masjidul Aqsa wanda shine masallaci na biyu masallaci na farko shine ɗakin Ka'aba inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin masallaci na biyu shine Masjidul Aqsa ina nufin a tarihance masallaci ne da annabawa da dama suka raya shi da ibada an tambaye manzo sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin bukhari menene ratar lokacin da ke tsakanin masjidul aqsa da masallacin makka na ka'aba yace shekaru 40 ne kadai shekaru 40 da gina dakin ka'aba aka gina masjidul aqsa to kaga wannan matsala ce da take fuskantar musulmi gaba daya matsala ta biyu matsalar afghanistan wadda ta faro tun daga 1978 zuwa yau ta wuce da zango daban-daban zango na farko zango na mamayar rasha da ta mamaye afghanistan tana son sai ta farlanta mulkin gurguzu a cikinta sannan kuma tana son ta mayar da afghanistan ta zanto kamar wata kofa daga nan gurin gurguzu zai dan faro har sai ya shigo yankin khalid wato kasashe na yankin Gal. zango na biyu zango na jihadi da musulman afganistan suka fara wanda aka fafata da sojojin rasha zango na uku ficewa sojojin rasha tare da barin masu jihadin afganistan su da bara musulmai wanda ke karkashin gwamnatin najibur rahman zango na hudu rusa gwamnatin najibur rahman da kuma mamayar da su almujahidun suka kai suka kama birnin kabul ta gabas da yamma da kudu da arewa wanda kuma wannan ya haifar da rigima a tsakaninsu tsakanin kungiyoyin jihadi daban-daban mabambanta juna ta fuskar ra'ayi ko na siyasa ko na addini hikimtiyar a gefe daya sannan kuma a gefe daya ga su Ahmad Shah Mas'ud wato waɗanda su kuma suke yakarsa ko ba su yadda da kowa bai yadda da kowa ba wanda wannan ya haifar da fada da zubar da jini a su da juna tare da goyon baya da turawa suke baiwa kowane sashi sai su karfafi wannan idan an kusa ya kusa cin nasara akan dan uwansa sai su karfafa dan uwansa kuma idan ya kusa cin nasara akan sai su karfafa wannan dan su mayar da yakin ya zanto tsakankanin musulmi zuwa wani lokacin da baya da iyaka zango na hudu na wannan yaki shine fitowar Taliban yadda ta yaki dukkan mujahidun din kuma ta ci nasarar kama kashi saba'in cikin ɗari na ƙasar afghanistan a cikin tazarar lokacin da bai kai shekara hudu ba ta kuma kafa gwamnatin musulunci wadda kuma ta shimfiɗa adalci a wannan lokaci daga nan sai zango na biyar shine mamayar da America ta kai Afghanistan karkashin sojojin da tare da sojoji masu mara mata baya don kokarin karya gwamnatin Taliban da kuma kokarin kama Osama bin Laden wannan matsala ce da ta shafe mu musulmi ba wanda zai iya faɗa maka adadin miliyoyi na musulmi da aka kashe a wannan wuri sai dai shaci faɗi sannan ba wanda zai iya faɗa maka adadin dukiyoyi da aka yi hasara a wannan lokaci ba wanda zai iya faɗa maka adadin mata da suka zama masu takaba ko kuma adadin yara da suka zama marayu a sakamakon kashe iyayensu a wannan yaki na Afghanistan ko shakka babu wannan matsala ce da ta shafe mu musulmi matsala ta uku matsalan Kashmir sanin ku ne ko sanin masana tarihin cikin ku ne cewa India da Pakistan har ma da Bangladesh da can kasa ɗaya ce wadda Ingila ta yi wa mulkin mallaka daga baya bangladesh ta balle ta kafa kasarta wannan bai damu kasar indiya ba sai lokacin da pakistan ta yi yunkurin ballewa don ta kafa kasarta a yankin da take ganin musulmi ne suka fi jaye a ciki wanda wannan ya dami kasar indiya ya kuma dami kasar kasar ingila da kuma sauran kasashen turai tunda aka fara rikicin ballewar pakistan daga indiya shekaru hamsin ko wani a makamancin haka da ya wuce baya turawa suna goyon bayan indiya ne da yadda suke da rinjayen kafirai ba ta goyon pakistan ba ta goyon bayan ballewar pakistan don kar a samar da wata ƙasa ta musulmi mai karfi a wannan yanki to pakistan ta yanke tare da hasarin dukiyoyi da aka yi da rayuka da aka yi masu yawan gaske da kashe-kashe waɗanda ba za su iya lissafuwa ba to amma sai ya kasance yankin kashmir wani yanki ne na tsaka-tsakiya wanda yake da rinjayen musulmi kuma ya zaɓi ya kasance tare da Pakistan Indiya kuma ta ƙi saboda yanayi mai kyau da wannan yanki yake da shi tsaunuka ruwaye tattalin arziki wurin noma yanayi mai banƙaye da wurin ke da shi don haka India take jin cewa ba za ta iya kyale kashmir ta haɗe da Pakistan ba majalisar ɗinkin duniya ta zauna ta yi kuduri ɗaya sama da kuduri goma sha biyar a kowane kuduri da ake faɗa ta hanyar agalabiya an yadda shigar ta haɗe da pakistan amma kuma an ƙi a taimaka a ladabtar da India ko a tirsasa a tursasa ta ficewa da haka shi ma yanki ne wanda ya shafi mu musulmi kuma ake ta zubar da jini a cikinsa tun shekarun da na ambata zuwa baya har ya zuwa yau da muke magana kawai sai aka zo aka yi wata dabara wani dodo aka ware wani yanki daga cikin yankin Jamo da Kashmir aka ce wannan yana bin Pakistan wancan yankin kuma yana bin India a madadin gaba da a hada Pakistan gaba daya kaga wannan ita ma matsala ce tamu sannan matsala ta hudu daga cikin matsalolinmu matsalar Chechenia wanda sanin ku ne cewa tarayyar Rasha ta shafi kasashe masu tarin yawa kuma daga cikin kasashen da suke masu tarin yawa da ke karkashin tarayyar rasha akwai kasashe na musulmi irin su tajikistan kasa ce ta musulmi azerbaijan kasa ce ta musulmi angoshiya kasa ce mai rinjayen musulmi chechenia kasa ce mai rinjayen musulmi da sauran kasashe makamantansu akwai kuma kasashe da suka shafi arna irin su georgia irin su armenia da sauransu lokacin da tarayyar rasha ta rushe a farko farkon shekarun 1990 to sai ya kasance kowace ƙasa ta yi ƙoƙarin ɓallewa ta sami yancin kanta in ta arna ce an ba ta dama irin su Georgia irin su Armenia da sauransu amma haka kuma idan ƙasa ta zanto ta musulmi ce amma musulmin baki kaɗai, wanda suna faɗa da addinin musuluncin su da kansu in ta so bangarewa ita ma sai a ba ta dama irin wato eh, yadda aka bewa su a eh, Tajikistan dama suka balle suka fita daga tarayyar Rasha amma dukkan kasar da yake ta musulmi ce musulmin da ake ganin suna da mustaqbal mai kyau wato ana sa ran ci gaba a gobe ko jibudin su mai zuwa to wannan ba a yadda su bangare ba irin su Chechenia adadin mutanen ta bai fi miliyan biyu ba Rasha ta matsa dole sai ta mallake ta karfi da yaji ba dan kawai ba tana ganin akwai ragowar musulmi masu dan tarsashin imani a cikin zukatansu sannan kuma yanki ne wanda yake da wadatar arzikin man fetur da haka rasha ba ta so wannan yanki ya balgace sannan kuma yanki ne wanda yake da waɗansu ma'adanai a ƙasa waɗanda ake sarrafa su wajen yin makamai na ƙaradai wanda kowace ƙasa ta mallake su ta kai ta zare ido a gaban kowace ƙasa a duniya kuma ga shi musulmi ne a wajen da haka wannan ba a yarda sai yake ba shi ma aka yi ta yakar su tun wancan lokaci da farko farkon 91 har zuwa yau ake yakar musulmin Chechnya har yanzu kuma wato ainihin suna nan kuma ana ta fafata yaki kuma ita ma majalisar dinkin duniya ta yi kuduri biyu zuwa uku wanda yake nuna cewa abin da rasha ta yi bata kyauta ba ya kamata ta baiwa ta cire damar ballewa ta kafa kasarta amma duk da haka ana ji ana gani rasha take yakar musulmin ceceniya kuma wajen yakar musulmin ceceniya ba wani makami a duniya da aka haramta yin amfani da shi wanda rasha bata yi amfani da shi ba dukkan wani mukami wanda aka yi ittifaki a duniyance wajen cewa haramun ne yin amfani da shi rasha ta yi amfani da shi dan ganin ta gama da musulman Chechnya amma ubangiji ta Allah bai ba su nasara ba har yanzu ana fafatawa daga nan sai matsala ta biyar daga cikin matsalolin mu ina nufin duk na waje banda na cikin gida matsalar Philippines matsalar Philippines da daddiyar matsala ce musulmai na yankin Moro musulmi ne masu tarin yawa waɗanda kuma Allah ya tsugunar da su a wurin da shi ya fi kowanne kyan yanayi a ɓangarorin ƙasar Philippines ta fuskar ƙasar noma ta fuskar tsaunuka itace duwatsu ruwaye halittu daban-daban namun daji tsuntsaye da sauran abubuwa wanda yake akwai abubuwan da yake da dama masu bincike kan gandun daji sun yi ijma'i kan cewa akwai su a yankin Philippines amma babu su a sauran waɗansu yankuna na duniya sai a ta kuma daidai yankunan da musulmi suke saboda haka gwamnatin kiristoci masu rinjayen kasar su ma suke tayakar musulmai ake tursasa sun hijira su tashi daga garin su su koma wani yanki mai sahara marar albarkatun kasa dan kawai a zo a zaunar ko a tsugunar da kiristoci su mai gurbinsu su ma daga lokacin nan suka daura mara ta jihadi kuma suke ta gwamnati tsakanin tsakaninsu da gwamnatin filifin har ya zuwa yau shekaru masu yawa baya zuwa yau kaga wannan ita ma matsala ce ta mu ta musulmi sai yake matsalolin ba za su kare ba sai dai in takaita kawai da matsala ta shida ita ce matsalar kwana-kwanan nan matsalar iraki wadda ita ta kwana-kwanan nan ce matsala ce wadda um, sabubban da suka haifar da ita kowa ya sani sabubba ne na addini amerika tana son ta ga wato ainihin ta karya dukkan wata ƙasa wadda take da rinjayen musulmi a cikinta ta larabawa ce ko ba ta larabawa ba musamman kuma in kasar tana yankin gabas ta tsakiya don saboda isra'ila ta zauna lafiya ta yi kwanta ta yi barci tare da munshari ba tare da an tara mata da hankali ba aka duba a dukkan yin kasashe na yankin gabas ta tsakiya ba wata kasa da ake ganin tana da karfin sojan da in za ta yi amfani da shi da sunan addini zai tasiri wajen firgita da razana isra'ila sai iraki saboda haka tun daga lokacin america take kokarin yakin ta mutane da dama sun dauka yakin ya fara a watannin da suka wuce baya watan march zuwa april ko abin da sauransu yakin ya fara tun wajen 1980 wani abu sai dai kawai salon yakin ne ya canja da can ana yin shi ta fuskar leken asirin kasa da gano dukkan inda ya kamata a kai mahari da gano karfi ko muqawimat iktisadiyya duk wani karfi da ake ganin ko na tattalin arziki ko na soja yadda za a sato wato ainihin yan CIA su baje shi akan tebul su tattauna su ga ya za a karya ta hanyar lumana in ya ci karyawa fuskar lumana ya kasance an dauki zango na karshe ne ta fuskar karfin soja wanda aka yi a yan watannin da suka wuce a baya ko shakka babu kasar Iraki kasa ce ta musulmi tana kunshe da mutane miliyan ashirin da uku kashi goma sha shida cikin ɗari na mutanen kasar Iraki musulmai ne kuma ahlus sunna ragowar ne za zaka rabawa bangarori guda hudu bangaren shi'a da bangaren turkumanawa da bangaren krista waɗanda suke tsiraru ba su wuce miliyan ɗaya ba dukkan ƙasar iraki gaba ɗaya ba za mu iya samun lokaci da za mu yi warwara game da menene matsalolin iraki ba amma dai abin da za mu faɗa a dunkule shine ko shakka babu an yaƙi iraki ne ba don koya ba don saboda kwantar da hankalin isra'ila ɗaya kenan sannan na biyu ƙoƙarin kai mamaya gararan man fetur din da Allah ya arzuta Iraki da shi a karkashin kasa wanda shi kadai arzikin man fetur din kasar Iraki yana matsayin kashi goma sha biyar na arzikin man fetur din duniya gaba ɗaya cikin ɗari ma'ana duka arzikin man fetur da Allah bai wa duniya kashi goma sha biyar cikin ɗari an zube shi ne a karkashin kasa a Iraki wanda ita Amerika a yanzu ake da dukkan ta gano cewa man fetur din da da shi a kasa da wanda ta sha kasashen laraba ta kimshe a cikin manya-manyan rumbunan ajiyar man fetur da ke karkashin kasa gaba ɗaya ba zai yi shekara goma ba tana amfani da shi zai kare da haka ya zama dole amerika ta samo wa kanta wani man fetur ko ta hanyar lumana ko ta hanyar karfi kuma wanda zai zanto mai araha ko mai saukin sarrafawa to shine sai aka nemi yadda za a yi duk a samu dalilin da za amerika ta halatta wa kanta yakar raki don ta mamaye man fetur dinta to cikin ikon Allah gashi an yaƙi Irakin an ɗauki man fetur ɗin so ɗaya kuma ya ƙi ɗaukowa karo na biyu saboda matsalolin da Amerika take fuskanta na yan yakin sunkuru yau a kai mata hari a kashe mutum goma gobe a kashe bakwai cikin kowane 24 hours sai an kashe ba Amerika ya Iraki mutum uku ko hudu ko biyar wannan ba wanda suke faɗa ne banda wanda suke hanawa a faɗa saboda haka man fetur ɗin ya ƙi ɗaukowa to kuma dole Amerika ta sake yin wani tunani bayan wancan man fetur din ina za a samu wani man fetur din mai araha ko mai kima mai daraja to na Najeriya yana cikin na biyu wanda shi ya kawo ziyarar George ziyara ce ta yadda za a yi a samu man fetur din Najeriya da kuma yadda za a yi wato ainihin a sami goyon bayan bakaken fatar America idan an zo jefa kuri'a a karo na biyu cewa gashi an kawo ziyara Afirka kuma ana tunanin taimaka Afirka sai bakakken fatan Amerika su jefa wa Bush ya ci zabe a karo na biyu ko dai waɗansu dalilai daban-daban waɗanda suke abin nan waɗannan matsalolin mu kenan na waje waɗanda suke masu tarin yawa to sai mu dawo mu kalli me ya haifar da waɗannan matsaloli na waje abubuwan da suka haifar da waɗannan matsaloli na waje suna da yawa amma kaɗan daga cikinsu wato rashin shugabanci ta fuskar siyasa idan na ce shugabanci ta fuskar siyasa shugabanni na kasashen da suke musulmai ne zalla ko masu rinjayen musulmi rashin ingantaccen shugabanci a waɗannan kasashe yanzu babu wani shugaba daga cikin shugabannin kasashe na duniya da zai yi magana a madadin musulunci babu shi ba zai iya ba sannan babu wanda zai iya maganar cewa abu kaza da ake wa musulmi a wuri kaza bai dace ba lalle ne a tabbatarwa da musulmi haƙƙinsu babu wanda zai iya wannan ɗaya kenan matsala ta biyu da sai a abin nan sababi na biyu karancin malamai rabbaniyun malamai waɗanda suke na Allah waɗanda suke ƙoƙarin faɗawa masu mulki gaskiya waɗanda suke ƙoƙarin tarbiyyantar mutane bisa gaskiya da rikon amana da jin tsoron Allah da kuma sanin ya kamata wannan sun yi karanci ƙwarai da gaske a cikin kowace ƙasa daga cikin ƙasashen musulmai ba a ce babu su gaba ɗaya ba ku lura da kalma ta cewa sun karancin su kaga kenan akwai su amma sai su zanto yan kaɗan ne saboda yan kaɗan ne sai ya zanto cewa tasirin su baya bayyana domin adadin malaman da ake da su waɗanda suke ɗari bisa ɗari su mallakar gwamnati ne sai gwamnati ta yi kuduri ta kirawo su su jawo aya da hadisi su goyi bayan kudurin su ba shi kariya su suka fi yawa sama da malaman da su ne za su yi wa gwamnati fatawa kafin ta yi kuduri sannan kudurin gwamnati baya sa su canja fatawarsu ko da kudurin na gwamnatin ya ci karo da fatawarsu ko shakka babu wannan malamai yan kaɗan ne a duniya to kuma irin karancin su din abin da zai haifar da matsaloli makamancin wanda muka kidaya a baya sannan abu na uku wala'ul qada lil quwwatil kharijiyya galibin shugabanninmu wato sun riga sun yi mubaya'a kuma sun riga sun mika akalarsu ga manyan kasashe na duniya su ja su yadda su ga dama su sarrafa su yadda su ga dama ko dai ka samu wanda ɗari bisa ɗari ɗinsa dama ɗan cikin gida ne ga ingila ko faransa ko amerika ko baljika ko dukkan wata ƙasa da ta yi mulkin mallaka a sauran mu na musulmi dama can ɗan cikin gida ne wanda lokacin da suka yi mulkin mallaka kafin su fita sun yaudari mutane cewa mun ba ku haƙƙin kai mun ba ku yancin kai amma ba su riga sun fita ba sai da suka tabbatar wanda za su nada zai yi aiki don tabbatar da manufofinsu sama da aikin da su da kansu za su yi duk yawanci haka suka yi to waɗannan irin su galibi su ne shugabannin ko kuma waɗanda su ba almajiransu ba ne ba na kai tsaye ba kuma ‘yan baran dansu ba ne ba na kai tsaye amma sun tarbiyyance su an tarikin biyar mubashir ba ta hanya ta kai tsaye ba an yi musu tarbiyya irin ta kasar waje tarbiyyar da take ta karatun boko zalla wanda babu garwayan addini a cikin sa mutum yayi digiri na daya yayi digiri na biyu har yayi digiri na uku akan bangarori daban-daban na rayuwa bangarori daban-daban na ilimi na ci gaba amma daidai lokacin da bai taba karanta ahlari ko arba'un hadis ko al-usul salasa ba daidai lokacin da babu yanda za a yi ka buɗo masa qur'ani iya karanta maka kowace sura daidai wa daidai. to kaga wannan ko shakka babu zaka ambaci sunan shi sunan shi ne suna ne na musulmi kuma yakan je masallaci ayi yi sallolin shi amma bai san komai ba game da musulunci lokacin da duk aka tsaya ana tattauna da shi aka faɗa musulunci bakar magana ba ya da abin da zai iya kare musuluncin da shi kuma sannan an riga an yi kokarin tarbiyyantar shugabannin namu akan warewa tsakanin addini addini daban rayuwa kuma daban addini na su malam ne a masallaci lokacin da za su yi hudubar juma'a ko za su yi tafsirin azumi amma lokacin da aka zo rayuwa a kyale yan duniya su kuma su buga duniyar su yadda suke so shi yasa ko da lokaci aka dauki addini ne a matsayin wani abu na kayan gado takafa ce irin wanda aka gada iyaye da kakanni wani civilization ne da aka gada ko cultural abubuwa ne da aka gada iyaye da kakanni ba za a iya watsar da shi gaba ɗaya ba amma ko ba za a dauke shi yadda shi ne zai mana dictating din mai zame ba shi yasa idan an zo taro da za a yi awa uku ana yi abin da ake biyo addini a wajen kila minti uku shine lokacin da za a bude ta akan kallahu liman ya bude da addu'a chief imam ya bude da addu'a idan ya bude da addu'a sai ya kyale yan duniya su yi duniyar duk abin da za a yi daga nan gurin sai an kare kuma sai a ce kuma dai malam ya sake rufewa kuma da addu'a ma'ana shi daurin addini ya bude kuma ya rufe amma abin da aka yi a tsakiya ba ruwan addini shi to irin shugabannin da suke da irin wannan tarbiyya ko irin wannan tunani waɗanda sun yi karatu mai zurfi na zamani amma kuma suna da karancin karatu na addini su ba su karanta ba lokacin da suke yara bayan sun girma kuma sun ki ware lokacin da za su karanta ko ba sa neman wanda ya karanta domin ya ba su shawara ko ya tunatar da su ko ya faɗakar da su irin waɗannan shugabannin su ne suka yi yawa waɗanda ba su ba su ne suka zama 'yan kaɗan a cikin shugabannin ƙasashen musulmi kar ku manta akwai shugaban da ya bada fatawa ga mutanen yan kwallon sa cewa su ajiye azumi ta saboda su yi kwallon kafa ana cikin watan ramadana yace su ajiye sai domin azumin nan da za ku yi ku kaɗai za ku samu ladan al'ummar kasa ba za su samu ba amma idan kun ci a kwallon kafa kun jawo wa ƙasar gaba ɗaya ɗaukaka a ji wata fatawa irin ta sai ɗan kenan saboda haka yasa suka karya azumi babu abin da ya dame shi akwai shugaban da mutanen ƙasarsa suka yi gudun hijira zuwa ƙasar faransa matansu suka rinka sa hijabi sai waɗansu masu kishin addinin kiristanci suka rika kai musu hari aka kai magana kotu to tunda ƙasa ce ta demokuraɗiyya kowa yana da yancin kai aka ce ku me yasa kuke sa hijabi suka ce saboda addinin mu ne ya ce mu sa hijabi ka ce gaskiya tunda addinin ku ne ba za mu iya hana ku ba amma gaskiya ne addinin naku shi yasa kuko ba wai auren ra'ayi ne irin naku ba suka ce addinin su ne shugaban wannan kasa a wancan lokaci da yake ya iya makirci sai ce to bari mu mika fatawa ga wani daga cikin shugabannin kasashen musulmi dan ya bada fatawar cewa shin hijabi da matan musulmi suke sa addini ne ko kuma dai kawai al'ada ce waɗansu ɗan ra'ayin da suka mai ta addini sai aka tambaye daga cikin shugabannin kasashen musulmi sai ce gaskiya ba addini bane ba al'ada ce kawai ta larabawa yace domin shi dinnan in an masa sallar sadikan annabi ne shi kuma ya tabbatar kakansa bai umarni da hijabi ba sai aka cewa wannan matan to kun gani wannan ra'ayin da kaune irin naku to kaga irin wannan shugabanni wanda har zai danganta kansa zuwa gidan gidan annabta kuma ya ari bakin annabi yayi fatawa a madadin annabi yace annabi ya ce kaza to kaga irin su ba su da wani amfani a gaskiya yanzu kasashe irin su tunusiya masu rinjayen musulmi amma yin aure sama da ɗaya kare dokar kasa ne duk wanda ya aka gane shi sai an sai an shi ko an kulle shi a kurkuku kuma amma kasashe da musulmi da ire iren su gasar gurin masu tarin yawa to kaga irin waɗannan shugabannin ba su da wani amfani da za su yi wa musulunci tsakani da Allah to saboda haka raunin waɗannan shugabanni wato rauni ne wanda yake za ka iya fuskantar shi ta ɓangarori guda uku ko kuma ta kafofi guda uku kafa ta farko abin da ake kira aljami'atul arabiyya akwai akwai kungiyar kasashen larabawa wanda ba ta da wani amfani an yi ta ne domin kare muradu na kasashen larabawa kasashen laraba nan kusa da rinjayen musulmai to amma babu wani kuduri da wannan kungiya za ta iya yankewa wanda zai jawo wa al'umma ta amfani na biyu kasashen da ke karkashin taron dangin kasashen musulmi OIC kenan to ita abin mamaki na OIC shine wato ba wai dukkan musulmi ne fa a ciki ba lallai bane ba kasar da za ta shiga OIC ya kasance tana da rinjayen musulmi domin Uganda tana ciki Uganda kuma musulmai a kasar kashi 30 ne zuwa 40 cikin 100 ka kashi 60 da arna ne tare da haka tana cikin OIC wanda ke nuna maka kawai wata rumfa ce wadda kowa ya iya shiga gurgurda yadda yake ganin zai iya cimma waɗansu bukatun sa na siyasa waɗannan kasashe ba wani kuduri da suka taɓa tsayawa suka yanke wanda ya jawo al'ummar musulmi amfani za a yi wani abu su hana su ce kar a yi ko ba a yi ba su zo su sa su ce a yi ba za su iya yi ba kaga wannan duk waɗansu wurare ne da suke nuna maka raunin shugabannin kasashen musulmai sannan ga ɗaiɗaikun kasashen musulman da suka yi abin tsaya ko gani da idan ko irin su ba na tunisia ga kuma abin da barwiz musharraf yake yanzu na kasar pakistan wanda gaba ɗaya ya riga ya je ya yi wa america alkawarin cewa maganar makamai na nukiliya da pakistan take yi sun dakatar da wannan gaba ɗaya ba za su kare ba sun tuba ga shugabannin kasashe na yankin Gulf irin matsalolin da ake samu daga bangaren su duk wannan sananne ne a yanzu an kai matsayin da masu kuɗi da ke cikin Kuwait ko Saudiya ko waɗanda suke cikin United Arab Emirates suke buƙatar kashe kuɗinsu a waje a Turai ko a Afirka ko a Asiya ko a Amerika don ci gaban addinin musulunci don an sa musu takunkumi ba sai su yi wannan ba saboda Amerika ta ce wannan din wato yana iza wutar kishin addini a cikin zukata mutane kuma wannan yake haifar da ta'addanci da ka sa nan ko matsalar da ake ciki ita ce da yawa daga cikin waɗannan ƙasashe sun riga sun yi dokar bai halatta ba fitar da koda sai sun kobo daga cikin ƙasar dan a afirka ko a turai ko akai amerika don gina masallaci ko don gina labirari ko don gina ainihin gidan renon marayu na musulmi ballantana maganar taimakawa masu da neman yanci a Filistin ko taimakawa musulmin Chechnya ko taimakawa musulman Afghanistan duk wannan a yanzu a kamus din America kokari ne na yada ta'addanci kuma ya zama haram a yi shi bai halatta a yi shi ba shine yanzu babban abin da ake ciki ka akwai kasashen da aka yi kokarin tilasta musu canza syllabus din su na karatu lalle ne a cire dukkan wata aya da take magana akan jihadi don wannan aya tana koyar da ta'addanci kenan lalle ne a goge dukkan wani sakin layi da zai magana akan yakin Uhudu ko yakin Badar ko yakin Khandaq ko gazwatu Tabuk ko dukkan wata gazwa min gazwatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam domin wannan wani abu ne da ke iza mutane zuwa ga ta'addanci sannan dukkan wata aya ko hadisi da ke magana akan alwala wal bara wato mutum ya barranta daga dukkan wani kafirci ya kasance ya goyi bayan musulunci kadai a goge irin waɗannan ayoyin ko irin wannan hadisan irin ayar dini kuma waliyar dini ta yi tsauri da yawa ya kamata a goge ta a cikin salabus din karantarwa tsarin karatu na firamare ko na sakandare har zuwa da jami'a ne abin da aka tursasawa da yawa daga cikin kasashen musulmi a halin yanzu kuma waɗansu daga cikinsu sun yarda da wannan din suna gogogewa din kai akwai kasashen da aka tilasta musu daidai da sallama idan an zo karanta irin a subject na karantar da harshen larabci a irin textbook ɗinsu na karantarwa na karantar abin nan na karantarwa labarai da suka kunshi wane ya gamu da wane ya ce assalamu alaikum sai waɗansu ce a ah, a goge assalamu alaikum ai sallama ce ta musulmi a madadinta a ce kaifal hal yaya kake domin idan aka ce assalamu alaikum to wanda ba musulmi ba kaga shi kuma an tauye masa sa dan gaisuwa ce ta musulmi akwai kasashen da suka tilasta wa kafofin watsa labaran su mai karanta labarai ko mai gabatar da wani program a rediyo ko talabijin kar ya bude da cewa assalamu alaikum warahmatullah sai dai ce ahlan bikum yaya kuke amma ba maganar assalamu alaikum a ciki saboda idan yi haka an tauye haƙƙin tsaro waɗanda ba musulmi ba to kaga wannan shine matsayin da aka yi dangane da dama daga cikin kasashe na musulmi wannan matsaloli na waje kenan amma matsalolinmu na cikin gida suna da yawa amma kaɗan daga cikinsu ga su kamar haka na farko mamayewar da kafirai suka wa shugabancin Najeriya domin tun da shugaban kafiri ne kaga dole ne ya goyi bayan ƴan uwansa kafirai wajen sa su naɗa su a waɗansu mukamai waɗanda suke da maiko waɗanda kuma ake da ficewa a cikinsu wani na iya cewa da ni ya yi shugaban ne kadai musulmi mataimakin a ah, shugaban ne kadai kafiri mataimakin sa musulmi ne ga ministoci da yawa musulmi zan ce maka eh haka ne za a karanta a jarida ko za a gani a radio ko ka ji a talabijin za ka za a gani a talabijin ko ka ji a radio amma a hakikanin gaskiya akwai ministoci da dama da aka nada na ga na je kana yi ka ka iya kiransu da cewa ceremonial ministers kawai minista ne na wajen biki a gan shi a nuna shi a talabijin a ce shine minista amma makogaran ma'aikatarsa ba a hannun shi yake ba yana hannun wani famtek da aka sa kuma arni kuma duk abin da shugaban kasa zai alaka da wannan ma'aikatar zai da wannan famanin sakatare na ma'aikatar ko wani karamin darakta na wani yanki ba ruwan shi da minista. shi ministan wajen taro shine minista amma me ake gudanarwa bai san ko bai ake gudanarwa ba bai san siyasar ma'aikatar ba gaba daya Obasanjo na alaka da wani na kasa da shi da hawa ɗaya ko hawa biyu wani lokacin ma hawa uku ku je ku tambaye Adamu ma zai baku labari in zai faɗi gaskiya tsakanin shi da Allah da dama daga cikin manusocin da aka nada a matsayin abin nan saboda haka za ka samu arna sun mamaye mu ne ta fuskar shugabanci wannan matsala ce matsala ta biyu korar musulmai daga ayyukan soja wannan wani abu ne wanda ya riga ya zama ijma'i ba wanda ya isa yake ba haka bane ba mutum dan goyon bayan Obasanjo ko shine goshin Obasanjo ko shine kofofin hancin da Obasanjo ke yin numfashi ya tabbatar cewa wannan maganar gaskiya ce lalle an fatattaki musulmai an kore su daga aikin harkar soja kuma a yanzu daukar da ake kuma ba a daukar musulmi dan a nan Bauchi adadin da aka dauka na Kirista na aikin soja shekarar da ta wuce ya fi na adadin musulmi yawa a nan Bauchi wanda Kirista ba su kai kashi biyar cikin ɗari ba haka a Borno adadin Kirista da aka dauka yafi na musulmi yawa haka a Gombe adadin Kirista da aka dauka yafi na musulmi yawa a wannan cin mutunci ne ko ka fada da ka fada aka dauka daidai wa daida an ci mutuncin mu ballantana kuma a dauki nasu ya fewa to kaga wannan in banda cewa kafiri ne ke shugabanci hakan ba za ta yi ba kuma illar wannan in ma bata bayyana ba yanzu za ta bayyana a wani lokaci na gaba kaga wannan illa ce sannan abu na uku daga cikin matsaloli raunana musulmi ta fuskar tattalin arziki duk wata hanya da za a bi a karya musulmi ta fuskar tattalin arzikin kasa ita gwamnatin tarayya take bi a mulkin da Obasanjo je na shekara hudu zuwa yanzu kasuwanni nawa aka kona mana an kona kasuwar magani a Kaduna an kona kasuwar ta Galadima Road a Kano an kona kasuwar Jos an kona kasuwanni da dama wanda bincike na 'yan sandan ciki ya tabbatar da cewa kirista ne suka kitsa wannan aka wannan har yau ba wanda aka kama mutanen mu ne suka yi hasara yanzu suke kasuwanci a waje kaga wannan raunana mana da cin mutuncin mu bayan dukiyoyin da aka kona na mutanen mu ba iyaka a tsakanin Lagos da Shagamu da Ibadan bayan trailers dogayen motoci na mutanen mu da suke aiki na transportation da aka kona su ma ba iyaka a rigingimin da aka yi tsakanin Lagos da Shagamu da Ibadan da sauransu to wannan matsala ce mai girman gaske ga kuma kaiwa musulmi hari a karkashe su da zaran wani rigima ta tashi ga kuma kokarin goyon baya da ma'aikatan tsaro arna suke yi ga 'yan uwansu lokacin da aka je aka ce za a kwantar da wata rigima ɗaya kenan sannan kuma ga matsaloli waɗanda suka shafi harkar ilimi yadda aka dakile mu a baya aka mulkushe mu hatta a cikin jami'o'in mu da suke yankunan mu ba wani dan bauchi zai tashi je ce zai je jami'a ta ibadan ya samu admission kai tsaye ko University of Lagos ya samu admission kai tsaye ko in suka university ko wata university cikin gurin amma duk dan can yana sa ran samun admission a Bayero University na Kano kafin dan Kano ya samu kawai university a Maiduguri kafin dan Maiduguri ko dan Yobe ya samu na ga yaro da ido na dan jihar Yobe sun sa ya kai ya samu kowace university a kasar nan yana da credit wajen guda takwas amma ya kasa samun admission a university na Maiduguri university din da aka yi dan shi amma dan Kalaba da dan Akwa Ibom da dan Ikiti ya zo ya samu wannan duk matsaloli ne irin waɗanda suke da suka shafe mu ga kokarin tayar da rigima a dukkan kasashen da suke namu ko garurukan mu idan ka duba a cikin shekara hudun da suka wuce zuwa yanzu a duk rikicin da aka yi a Najeriya wanda aka yi a yankunan da musulmai suke da rinjaye shine ke daukan kashi 80 cikin 100 sama da wanda aka yi a yankunan da Kirista suke da rinjaye wato ana san a mayar da yaki a cikin gidajenmu kai tsaye ta yadda an tashi kona dukiya ta mu za a kona ya an tashi fasa titi titunan garin mu za a kona ya an tashi lalata komai na garin mu za a kona ba na garin su ba to waɗannan ka ne daga cikin matsalolinmu ga matsaloli na fuskar noma tun da wannan gwamnatin ta hau babu wani tallafi da aka wa noma kasancewar a yankinmu ne ake yin noma mu musulmi mu ne manoma din idan ka tashi tun daga katsina ka kama hanya ka ce zaka tafi maiduguri zaka ci kilomita ne kusan 900 ba kaɗan a wannan kilomita na 900 ba kaɗan inda zaka gani inda ba a nomawa daji ne gaba ɗayansa in ka haɗa akan hanyar bai wuce kilomita ashirin ba kaddara ma kilomita ɗari sauran ɗari takwas ko ɗari bakwai duk gaba ɗaya noma ne ake amma noma irin na iyaye da kakanni na duke tsohon ciniki ba noma wanda aka kawo wa masu noma ɗin kayan aiki irin na zamani ba wanda a cikin awa ɗaya inji da za a kawo ma ko mashin na noma ya yi aikin da ƙato hamsin ba za su iya yi ba a yi ni. babu wannan babu takin zamani daidai da galma da ake bayarwa da shanu a da yanzu babu su sai ka samu mutum ne a duke shi kadai yana ta yi abin da zai kashe wajen noman in kaka ta yi sai ga cewa bai ci riba ba wani ma bai bayar da kuɗi ba saboda babu wani taimako ko agaji da aka masa sannan babu waɗansu masana ta fuskar aikin gona da suke jarraba kasar don su ga mai ya dace a noma wanda kuma duk ana da kuɗin da za a yi haka inda ana so inda kuma shugaban musulmi ne mai kishi mai san al'umma zai iya yin wannan din amma duk ba za a yi wannan ba da mu a yankin mu ake noman mu ne manoma to me ya kawo wani sababba suka kawo mana wannan matsalolin da shirya an tashi kididdiga hatta kididdigar da CIA suka bayar kungiyar leken asiri ta Amerika suka bayar kididdigar shekarar da ta wuce 2002 na musulmi na Najeriya sun ce musulman Najeriya daga kashi 60 da biyar cikin 100 ne zuwa 70 CIA kenan kaga wa shahidin shahidun min ahliha haka suka faɗa duk wanda yake sai gane wannan ya duba gurbin su da ke cikin intanet. zai ga bayani da suka yi akan Najeriya tattalin arzikinta jami'o'inta makarantunta population dinta addinanta yarenta kabilunta a rukunin addinai da kuma kowane kaso da kuma ka san da kowane addini ke da shi cikin ɗari a nan da suka yi bayanin cewa musulman Najeriya daga da biyar cikin ɗari ne zuwa 70 CIA to mu ne da biyar cikin ɗari zuwa zuwa 70 amma kuma gashi yadda muke ciki a cikin hali na kaskanci ko mu ne waɗannan matsaloli suke fuskanta to me kawo waɗannan matsaloli me sababban waɗannan matsaloli namu da cikin gida ko shakka babu akwai rashin shugabanci musulmai ba su da shugabanni waɗanda suke sun cancanci zama shugabanci a jihohinmu ta fuskar siyasa ina nufin gwamnoni da aka samu duk gwamnonin da aka samu tun daga lokacin baban babangida zuwa lokacin marigayi a bacci zuwa lokacin wannan mulkin ko da ke waɗancan kace sojoji ne za iya kawo gwamna ba ɗan jiha ba don ya zama gwamna a jiha kuma kila ma ba musulmi ba arne amma kaddara waɗanda aka yi fararen hula da muke da su a dukkan jihohinmu masu rinjayen musulmi ya yi gwamnoni mai musulmi amma alal hakika kaɗan daga cikinsu ne suke da siffa da za ta cancantar da su su zama shugabanni domin cikinsu ba wanda yake wa al'ummarsa tunani yana wa kansa tunani ne akwai gwamnan jihar da zai kwana arba'in baya kasar gaba daya wani kwana hamsin saboda harkokinsu na kasuwanci ne a gabansa sama da harkokin jama'arsa matsaloli masu tarin yawa akwai wanda zaka je ka samu ka bashi shawara kan wani abu sai ka ga ya karba hannu biyu kana murna ya karba ashe shi lokacin nan shawarar da ka bashi ya gano wani abu ne ta hanyar shawara ka da kamata ya saci kudin jama'a da shi sai kaga dangalan ka ba da shawara sai ji an ba da kwangilar miliyan hamsin ko miliyan sittin za a yi abu kaza ashe wannan miliyan hamsin ko miliyan sittin kai ka ba shi hanyar da zai sace ta ne da ya rasa hanyar da zai sata sai ka faɗa masa cewa ga wani project da shi bai tana tunanin wannan project din ba saboda shi al'umma ba ta ce su ba ruwansa da duk wani shugaba da aka yi bayan Amadu Bello ce don waɗancan su ne masu kishin musulunci masu kaza ya ta ba da labarin kokarin da Ahmadu Bello ya shi da Faisal na kasar Saudiya wajen kafa rabita wajen goyon bayan musulmin Falastin wajen goyon bayan kaza na to kai wannan nawa jama'a kenan kuma na cikin gida muwa mun san ga abin da yi na zana masa wanda muka ji an ce yayi da wanda mun zo mun gani da idan mu to waɗannan ababai sai ka samu cewa ba mu da irin shugabannin da suke da irin wannan kishin a halin yanzu Abin da irin da wani suka gina ne muke son shugabannin mu ne yanzu su yi mana gadi ba su gina sabo ba su ba za su iya gina sabo ba ko ba za su iya gadin da ba to kaga rashin wannan shugabancin yan kaɗan ne daga cikin mu masu kishin jama'a ko su yan kaɗan ne masu kishin addininsu yan kaɗan ne wanda suke hana su barci wai don abin da ya shafi su ba su wuce biyu cikin goma ba ma'ana ba su wuce kashi goma cikin ɗari ba amma kashi casa'in yan sharholiya ne ba su damu da mu ba to wannan rashi na shugabanci ta fuskar siyasa wannan ya taimaka wajen samun kanmu a wannan kaskancin da muke ciki a abin da zai na maka wannan a duniya gaba ɗaya ta yi itibaki abin da aka yi a najeriya a zaɓe da aka yi na shugaban ƙasa kowa ya san maguɗi ya kai. masoya sun faɗa haka makiya sun faɗa haka yan adawa sun faɗa wanda ba yan adawa ba sun faɗa yan cikin gida sun faɗa yan waje ma sun faɗa Ana, yan uwa sun ma sun yi da shi kan shi barna yayi international observers da suka zo da kasashen waje sun riga sun tabbatar ma godiya kai to lokacin da aka zo aka ce za a yi wannan in mutanen mu suna son adalci suna son gaskiya ta da gwamnonin PDP dauki gwamnonin ANPP kadai idan suka ce su ba za su yadda a rantsar da su ba sai an sake zaɓe a jihohin da alal akalli aka ce zaben da aka yi an yi magudi sanatoci suka faɗa haka wane ne ya faɗa haka to ya za a yi kasar na tabbatar har yanzu tana tsaye cik dan ba isa ba dai a je a naɗa gwamnan PDP a jihar da an tabbatar ANPP ta ce ba zai yiwu ba shi kuma na ANPP ya ce ba za a rantsar da shi ba sai an sake zaben shugaban kasa to amma abin da suke jin tsoro idan an ce sake kana ce kuma a sake har na gwamnoni su kuma sun riga sun samu tunda sun riga sun samu abin da ya kamata janar Buhari ya haƙuri kaddara ce ma sha Allah kana wa ma lam sha kun yakun abinda Allah ya so shi ke faruwa abinda Allah bai so abinda ayi hakuri shekara hudu nan da nan za ta kare kaddara ce yana daga cikin rukunin imani al-iman bil qadri khairihi wa sharrihi yanzu garanto karanta wannan shikenan a wuce lokacin da yake karanta wannan hadisan ba wai dan yayi imani da su ta fuskar da suka dace ba a dan hadisan su goyi bayan ra'ayinsa ne ya zauna sosai ya gyara zamansa akan karagar mulki ba wai dan jami'a ba dan sa ba to wannan ita ce babbar musibar da muke ciki ina shugabanci ga al'ummar da take da irin waɗannan shugabanni ko shakka babu muna da kamfar shugabanni masu kishi ban ce babu su gaba ɗaya ba amma su suka fi zama kaɗan su suka fi zama kaɗan a cikin gononinmu na biyu daga cikin sababan da suka haifar da wannan matsala kasawar sarakunanmu sarakunanmu masu naɗi masu rawani ba na so in ce musu sarakunan gargajiya dan ina ganin idan na haka na ce mutuncin su ko na zage su sannan ni ba zan iya cewa sarakunan addini ba kai tsaye dan su da kansu sun ajiye shi a gefe guda ko ala kalli da yawa daga cikin su sun ajiye shi a gefe guda dan haka dai sarakunan mu ko in ce sarakunan kasar Hausa yawa ina jin wannan ya dace sarakunan kasar Hausa da Fulani a har hada dan kar na yau su ji haushi su ce su ba hausawa bane ba ko ba haka ba to waɗannan sarakuna idan kun lura suna da matsayi guda uku ne a da matsayi na farko su suke shugabantar mutane a siyasance don su suke karban haraji su suke karban jangali su suke da gidajen yari su suke da kasa a hannunsu idan suka baka gona ta zauna in suka kwace ta zauna in suka baka floti ta zauna in sun kwace ta zauna su suke nada alkalai gidajen kurkuku a karkashin su suke su suke yin haddi su yi wa mutum bulala a fadar su idan ya yi abin da za a masa bulala haka suke kafin mulkin mallaka kafin tura mulkin mallaka su lokacin da tura mulkin mallaka suka zo sai suka musu dabara suka kwace wannan damar ta mulkin siyasa a hannunsu sai suka kyale su da dama ta biyu mallakar mutane ta fuskar addini tun daɗin su suke limanci ko na juma'a ko na idi ko kuma wanda suka nada shi zai su suke fatawa ko kuma wanda suka nada shi zai ai an samu sarakunan da suke malamai ne karantarwa suke za a yi zaman fada a lokacin zaman fada kuma za a yi zaman karatu a lokacin zaman karatu a karantar da alari ismawi arba'un hadis muktasar a tattauna a kirawo malamai a yi munazara dan a wasa kwakwalwa a kara fada da bincike da ilimi to wannan damar ta shugabanci ta fuskar addini turan mulkin mallaka ba su kwace musu ita ba su ne da kansu suka ɗauke ta suka jefar da ita kaga an kwace musu dama ta fuskar mulkin siyasa su kuma sun jefar da dama ta fuskar mulkin addini dan sai kasance ba sa limancin juma'a ba sa limancin idi in ma za su nada muku limami sai sun nada muku bara gurbi ba wanda ya dace su nada muku ba ba wanda jama'a suke so ba irin yadda sarautar su ta zama gado sai suka mai da limanci ma zama gado dukkan mutumin da yake din liman ne to automatically ya san zai zama liman watan wata rana kar Allah sa yayi karatu kar Allah sa ya san komai to zai zama liman da dai sa liman ne to zai zama ya sha aranda ko ya sha amamatun a gida ko ya yi karatu ko bai ba zai zama liman kaga wannan illa ce cutar da addini wulakanta matsayin limanci din ne a mai da shi gado ba karatu ba manzo Allah ce wali umman nasa aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunna wanda zai wa mutane limanci wanda ya fi su iya karatun qur'ani in mutane uku ko hudu sun yi tarayya wajen iya karatu to wa ya fi sanin sunna idan sun yi daidai wajen sanin hadisai to wa ya fi wani yawan shekaru haka manzo sallallahu alaihi wasallam gindaya abin ba wai gado ake ba to kaga da tura mulkin mallaka suka zo suka kwace damar su ta fuskar siyasa duk da haka saboda dama ta uku da zan faɗa ita ce kima da suke da ita a cikin zukatan mutane mutane na ganin girman su mutane na ganin mutuncin su a ƙasar Hausa mutane sukan fita ranar Idi su yi layi akan titi idan sarki zai hau da yawa a cikin su akwai masu itikadin in sun ga sarki zulumin su na wannan shekarar ya zube sai dai na wata shekara sabuwa haka ne ko ba haka bane da yawa akwai wanda suke ganin ganin sarki ranar Idi yana wanke zunubin mutum in dai har ka ga sarki a ranar idi to kenan kharajta min zunubika ka yawmi waladarka ummuka ma'ana ka fita daga zunubi kamar ranar da aka haife ka wannan duk kima da ta sa da an ce sarki sai mutum ya ji girin kim abin a gabansa haka kuma hakimi a masarautarsa haka mai unguwa haka dagaci da an ce da mutum mai unguwa na kira hankalinsa ya tashi bai san me yasa ba balla a ce masa sarki na kira shi yasa saboda wannan kimar da suke da ita a cikin zukatan mutane turawan mulkin mallaka ba su mallaki mutane kai tsaye ba sai ta hanyar sarakuna ba sa iya ba da shela su ce a yi kaza ya zama doka sai dai su faɗa wa sarki sarki ya faɗa saboda shi bature in ya faɗa ba za a yadda ba ko mutane za su mutu sun yadda ba za su bi bature ba amma idan sarkin su ya faɗa ce yi sarki ya faɗa ya kuma babu wani jakin to kaga abu guda uku da suke da shi kenan ma'ana mulkin mutane a siyasance sannan shugabancin mutane a addinance ta fuskar limanci karantarwa da ba da sauransu sannan kuma wato ainihin kima da suke daidai a cikin zukatan mutane cikin waɗannan ababen guda uku kamar yadda na faɗa bature ya kwace na farko shine shugabancin siyasa sannan kuma su da kansu sun jefar da na biyu shine me shugabancin mutane a addini to sai na uku ya rage kimarsu da mutane suke gani har yanzu a cikin mutane na ƙauye ko mazauna karkara ko waɗanda ba su yi karatun addini ko na zamani ba ganin suke a nan garin da gwamnan nan garin da sarkin nan garin da daidai suke wajen mulki amma duk wanda ya karatu na zamani ko ya karatun addini ko ya zauna a birni kansa ya waye shi ya riga ya san cewa sarki baya da mulkin komai gwamna ne ke da garin nan gwamna ne ke da jiha amma sarki ba da zewa ina fata an fahimta to amma wannan ragowar ta kima da mutane suke ganin su da ita ita ce yanzu kuma ta fara zaizayewa kun ga dai abin da ya faru a Kano ko da ku gani ba kun ji a gaskiya a ce ga wani babban mutum ya wulakanta a gaban jama'a irin abin da ya faru ga sarkin Kano abu ne wanda yake a tarihi a baya an dade ba ga irinsa ba wani ba zai iya tuno maka cewa ga na ɗayansa ba wannan ne na biyan in ba masu yawan shekaru da yawa ba sannan ga abin da ya faru a Zare ga abin da ya faru a Kaduna ga abin da ya faru a yankuna daban-daban to duk wannan sai abin da yake nunawa idan sarakunan mu su yi a hankali ba za su yi hasaran ababen guda uku gaba daya ba mulkin siyasa a hannunsu ba sa shugabantar mutane a addinance sannan mutane sun daina ganin kimar su a cikin zukatansu tunda ba sa wakiltar mutane din kowa ya san cewa inda sarkin Kano zai shawara da jama'ar Kano lokacin da zai je abin da yake jama'a zan je in yi wa Obasanjo barka da samun mulki a karo na biyu jama'a za su yarda kowa ya san cewa babu yanda za a iya samu kashi ɗaya cikin ɗari da za su goyi bayan wannan ziyarar tashi to ashe ba jama'a ya wakilta ba lokacin da muta kansa kawai je ya wakilta amma kuma da yawon jama'a to kaga wannan shine abin da jama'a suka ji an yi musu laifi sai suka ɗauki doka a hannunsu suka yi abin da suka yi a nan ba na so in kai mutane kotu cewa abin da suka yi daidai ne ko ba daidai bane ba amma hoton da nake so in bayar alal akalli wannan ya nuna cewa abin nan na uku shine kima da sarakuna suke da ita a cikin zukatan mutane ta fara mai ta fara gushewa saboda kasawar sarakuna kasawar da dama daga cikinsu to kaga wannan ya kawo mana matsala kasawar su domin a yanzu lokacin da Obasanjo ya zo da babban riga kawai zai sa hular kwano ya wuce din da karfin tsiya ana ji ana gani in sarakunan nan suka taru suka ce su ba su yadda ba na tabbatar da yanzu kasar ana na ayyuci shi kaka ko shakka babu wallahi Obasanjo bai samu karfin gwiwa na cewa ashe zai iya wacewa ba sai lokacin da sarkin Kano ya je wajen sa saboda sarkin Kano na zuwa shikenan ya bude kofa babban kadarko ne ai sarakunan nan guda uku da aka ce maka a sarkin eh, musulmi na Sokoto a sarkin Kano shehun Borno dama su ne sarautar da suke da girman da sauran sarakunan ma suna girma mata sarkin Kano na zuwa shikenan a su sarkin Zazzau dama wannan sai kawai suka tafi so ina ne suka tafi wane ne kowa sai ya tafi kowa sai gari ya tuka rigarsa da iska sai Abuja ma'ana sai ga cewa shi zai iya wucewa dan ya san cewa shi shi ba zai iya mallakar Najeriya ba sai ta hanyar sarakunan nan dan su zai mallaka su kuma su mallaki jama'a su tunda sun faɗa ashe jama'a su kenan ba za su iya yin komai ba tunda har suka je to wannan matsala ce ko shakka babu abu na uku da cikin daga cikin sabubba da suka haifar da wancan gaskanci da na ambata da'aful qiyada addiniya rauni ta fuskar shugabancin addini shugabancin addini na nufin malamai ban ce babu shugabanni ba a addinance ko babu malamai masu kishin addini da san al'umma da kuma faɗin gaskiya amma su suka fi zama kaɗan galibi mafi rinjayen malaman kashi biyu ne ko dai wanda ya karanci addini daidai gwargwadon ikonsa amma ba ya da wayewa a zamanance za a iya masa wayo za a iya mashi dabara a sa shi ya ɗauki wani matakin da zai zo yi da na sani ko na dama daga baya ko kuma wanda yake ya waye amma ko bai karanci addini mai fadi ba kowanne daga cikin illa da zai wa addini tana da yawa shi wanda ya karanci addini bai waye ba wato barna da zai tana da yawa da sunan addinin haka wanda kuma ya waye amma bai fahimci addini sosai ba kullum kokari yake karkata nasoshin alkur'ani zuwa ga wayensa yawa ayoyi wayo dan su dace da wani abin da yake son ya tabbatar to wannan kuma dukkanin su ababai ne da suke haifar da matsaloli saboda haka rauni ta fuskar abin da ake kira al-ulama'ur rabbaniyun shi al-alimur rabbani faqihun hakimun kamar yadda ibnu abbas ya faɗa hukama fuqaha da Allah ce walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun ku zanto malamai na Allah sai ya ba su sufa guda biyu bima kuntum tuallimuna al-kitab dan kuna karantar da mutane wa bima kuntum tadrusun kuma kuma kuna ƙara karatu malami rabbani ɗaya daga cikin siffarsa shine karantarwa ta biyan kuma ƙara karatu ko da ya yi karatu na zamani da ake ƙididdige masa shekaru diplomar shekara biyu ko uku digiri ɗin shekara hudu master shekara biyu ko makamancin haka B.S.D. duk wannan yana ganin ba shi ne asalin da zai sa ya ji cewa ya zo ƙarshen karatu ba yana ƙara yin bincike kullum yana ƙara tattauna da ɗaliban ilimi yana karatu yana karantarwa yana nazari yana karantarwa malami rabbani kenan sannan kuma yana kokarin maganganunsa su dace da ayyukansa kar a samu rata mai yawa tsakanin maganganunsa da ayyukansa ko da an samu ya to ratar ba ta da yawa kuma yakan yi kokari cikin mutanen da yake karantarwa ala kalli in an kasa su kashi ɗari to kashi saba'in zuwa tamanin daga cikin su ya fi su kirki babu mamaki a samu kashi ashirin ko kashi goma su fi shi kirki wannan na iya yiwuwa kaga wani kai ka karantar da shi ya fi ka tsoron Allah kai ka karanta masa ayar jin tsoron Allah kuma ya fi ka aiki da ita haka hikimar Allah take yana da yawa wannan annabi ne kadai yake bin kowa kirki a cikin mutanensa amma banda wanda ba annabi ba da wuya ka samu wani saboda ilimin sa yafi kowa kirki a cikin mutanensa amma abinda ake so ya fi mafiya yawa kirki amma idan har mafiya yawa suka fi shi kirki a matsayin shi na malami malantarsa ba ta da amfani sosai idan an kasa mutanen da yake karantarwa kashi ɗari ya zanto saba'in sun fi shi kirki tamanin sun fi shi kirki shi ashirin kawai ya fi amfaninsa ba ya da yawa sosai kuma da yawa da wahala da'awarsa ta yi tasiri a cikin jama'a to rashin waɗannan malamai arrabbaniyun waɗanda za su tarbiyyanci mutane kan gaskiya tsoron Allah rukun amana faɗin gaskiya komin ɗacinta yana ɗaya daga cikin sabubban raunin mu sai a cuce mu ba za su iya yin magana ba daidai da magana kawai ta fatar baki ba za su iya yi ba ko magana a sirrance ko magana a bayyane magana a sirrance kamar su samu wanda abin ya shafa su tattauna da shi su sa masa sakon ubangiji su yi tafiyar su magana a bayyane in an bi wancan mataki daya biyu uku hudu bai tasiri ba a fasa kwai kowa ya ji misali to idan dai babu irin wannan to dole jama'a tana cikin kaskanci tana cikin wahala sannan sababi na hudu shagaltuwar mu da rayuwa sama da shagaltuwar mu da addini wannan kuma ya shafi kowa da kowa ya shafi malami ya shafi sarki ya shafi mai mulki ya shafi ɗaiɗaikun mutane 'yan kasuwa da sauran abu kowa shagaltuwarsa da harkar duniyar sa. tana da faɗi sama da shigaltuwarsa da harkar addininsa to wannan kuma abin da ke gadarwa da kowace irin al'umma rauni inda mun shagaltu da addinin musamman shagaltuwar mu da duniyar mu ko shaka babu ba za mu samu kanmu cikin kaskanci ba wannan kuma misalai a kusa suke wanda za su saka gane wannan za a fara gina masallaci a unguwa ka faɗa da ka faɗa da waɗansu gidaje da aka fara ginawa shi masallacin al'umma ne da yawa suke ginawa shi kuma gidajen da aka bara kuma mutane suke ginawa amma sai a kammala gidajen ba a kammala masallacin ba yaya aka yi jama'a su yi taron dangi su kasa karasa masallaci wani mai gina gidansa shi kadai ya karasa wannan ko shakka babu hoto ne da ke baka cewa shagaltuwar mu da damuwar mu da duniyar mu yafi damuwar mu da harkar addinin mu ka zuba ka gani kowace unguwa duk wata makarantar islamiyya da aka fara gina ta inda makaranta ce ta addini to sai an daɗe ana yi shekaru hudu biyar shida bakwai kafin a kammala amma da wani ya fara gina gidansa nan nan zai karasa cikin abin da bai kai shekara ba kuma dai wanda suka gina irin waɗannan kun gidaje kayatattu su ne kuma dai wanda suke zuwa masallacin kuma a yi sallah da su kuma a faɗa musu cewa ga abin da addinin musulunci ke bukata wajen yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza amma babu wanda ke damuwa da abin sai yan kaɗan daga cikinmu wannan sababi na hudu kenan sannan sababi na biyar daga cikin sababin da suka haifar mana da wannan matsaloli da muke ciki alwala'ul irki wato damuwa da ko kabila ko ɓangare sama da damuwa da addini shine sababi na biyar cikin sababban da suka gadar mana da kaskanci yawancin mu mukan damu da bangaren da muka fito daga cikin su sama da addinin mu wato kamar ba are ya damu da arewa dan kudu ya damu da kudun sa sama da addini ko kuma bahaushe ya damu da hausa ko ba fulata ya damu da fulatanci ko ba yarabe ya damu da yarabanci sama da addini inda a ce goyon bayan mu mu ɗaiɗaikun musulmi na wannan kasa zuwa ga addinin mu ya fi goyon bayan zuwa ga ɓangaren da muke dangantuwa zuwa gare shi ya ɗara goyon bayan zuwa ga ƙabilunmu zuwa ga yaran zuwa ga ƙabilarmu da muke dangantuwa zuwa gare ta ko shakka babu da ba za mu samu kanmu cikin wannan kaskancin ba domin a yanzu wannan matsala a fili take ba sai an tsaya ana lalibanta ba to jama'a mu ɗauki waɗannan matsaloli guda biyar rashin shugabanci a siyasance ina nufin ingantaccen shugabanci da ya kamata a ce an samu kasawar sarakunanmu na kasashen hausa da filani. raunin shugabancin addini da malamai suke yi shagaltuwarmu da duniyar sama da shagaltuwarmu da addininmu sannan goyon bayanmu ga ƙabilunmu da muke dangantuwa ko yankin da muka fito sama da goyon bayanmu ga addininmu kaga waɗannan ko da waɗannan kaɗai sun isa kowane ɗaya daga cikin wannan kaɗai sababi ne da zai iya gadarwa da al'umma matsala ballantana idan muka ɗauke su gaba ɗaya wannan kaɗan ne daga cikin sababba to ya za mu yi fita daga cikin wannan matsala a ganin akwai hanyoyin da za mu iya fita daga cikin wannan matsala idan waɗannan ɓangare guda uku na mutane suka tsaya kowa ya yi ƙoƙarin sauke wajibin da ke kansa daidai to bi izini ta'ala za mu samu ansar wannan matsala da muke ciki bangare na farko bangaren sarakuna a nan gurin sarakunan mu su yi haƙuri idan mun jaddada magana a kansu ni a ganina suna da kimar da ba lalle ne kowane shugaba ta fuskar siyasa ya samu kima irin tasu ba saboda cikin su akwai wanda zai shekara goma akan mulki wani shekara ashirin wani shekara talatin wani shekara arba'in wani ya baka ba amma dukkan shugaba ta fuskar siyasa zai yi shekara hudu ne sai ya tsaya kuma an sake lale ko ya koma ko kare koma in ya sake koma kuma ya yi shekara hudu kuma to ya wuce wannan matsayin kuma sai dai kuma ya nemi wani abun daban kaga lokacin su kididdigagge ne sannan galibin su kafin ya zo ya fara yakin neman zabe ba a san shi ba sai da ya yakin neman zabe ya ci aka san shi ko kuma tuna an riga an san ku ashe kuna da dama da ubangiji subhanahu wataala ya baku da kima da daraja da ubangiji subhanahu wataala ba ku don haka akwai wajibin da yake sarakunan mu ya kamata su yi daga ciki wajibin da'awa ku farfado da da'awa a cikin gidajenku yaɗa musulunci ku shugabanci yaɗa addinin musulunci babu wani sarki daga cikin sarakunan mu na kasar Hausa wanda har yanzu babu ragowar magozawa a cikin masarautarsa tunda yanzu abocin nake magana kila idan ka ce zaka fita daga Bauchi ba za ka ci kilomita biyar ko shida ba har sai ka gamu da wani kawai na maguzawa ne ba su musulunta ba haka ne ko ba ka bane idan kana kasar Kano haka kasar tudun wadan rano babies local government gwarzo kiru da sauransu akwai yankuna da dama wanda har yanzu kiristas a abin nan maguzawa suna nan kuma kirista na bin suna kokarin shigar da su kiristiyanisi don kokarin samar da abin da ake kira kudancin kano irin yadda ake da kudancin kaduna yanzu kirista suna da wannan ajandar a gabansu haka idan ka je kasar katsina akwai yankin da yake akwai maguzawa da yawa daga cikin dai masarautunmu za ka samu akwai yankin da yake akwai maguzawa to kowane sarki idan ya tsaya a masallacin juma'ar gidansa ya kafa wani da'awa kwamiti wanda shi yake shugabantarsa shine uban wannan kwamitin ya kira wa attajirai su taimaka a kafa wani asusu mai karfi a samu kayan aiki motoci mashina kekuna a samu zaratan masu kishin addinin musulunci wanda ko da duk karshen mako za a rinka fita a asabar da lahadi kadai duk wanda zai fita a bashi dan wani allowance din shi da kuɗin mai a bashi mashin ya je wa'azi na tabbatar idan muka sanya wata khutta ta aiki wato muka yi wani muka shata wani taswira ta aiki cewa daga nan zuwa shekara biyar ko shakka babu in ba a masalantar da duk maguzawan da ke cikin kasashen nan ba ragowar za ta zanto yar kaɗan to wannan aiki ne da ya kamata su yi don yanzu ba ta yin aikin komai domin zaman fada ba aiki bane ba babu wani fayil da ake kawowa ka ciki babu wani komai da kake kawai zama ne haka nan kawai to kuma sai Allah ya tambaye ka lafiyar da ya baka da shekarun da ya baka da komai da ya baka lokacin ka duk gaba ɗaya sai ka zanto abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an ilmihi madha sana bihi wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu tambaya hudu za a yi wa mutum tambayar samurtakarsa tun yana ɗan shekara sha biyar yana cikin gafin balaga zuwa shekaru talatin arba'in yana cikin kwanji da wanji da karfin jiki da karsashi da kuzari sannan kuma a tambayi shi sauran abin da ya doro akan wannan sannan kuma a tambayi mutum ilimin da yake da shi yayi aiki da shi sannan a tambayi mutum dukiyar da ya samu ta yaya ya samu kuma ta yaya ya kashe saboda haka ya kamata mu dauki wannan ɗaya kenan na biyu su samu cikakken haɗin kai a tsakaninsu ya zanto ba husuma tsakanin wancan sarki da wancan sarki ya zanto ba gaba tsakanin wancan sarki da wancan sarki ba kallon hadirin kaji tsakanin wancan sarki da wancan sarki sun samu cikakkiyar ɗinkuwa a kanunsu suna da murya ɗaya in za su yi magana sun zama wani sahu da wani mutum bai isa ya zo ya keta shi ba ba wani mai mulkin da in yana so ya ci mutuncin wani sai ya kira wani ya ba shi kyautar mota ya gyara masa gida ya gyara masa fada sai kuma ya ci mutuncin ɗayan shi wannan da aka ba kyautar mota aka gyara masa fada ba zai iya magana ba yanzu wanda yake so ya keta sarakuna duk gwamnan da yake so ya keta sarakuna a jihar sa yana da yadda zai da ya kira ɗaya ya ce masa wata kasaitacciyar mota ya je fadar an riga an ya an share yanan gizo gizo an sake sabon fenti an sake sabuwar tuta tana karar da filafilai sai ya ta mutuntun dayan wannan bai sai magana ba Bi yawanci a jihohin abin da ake yin kenan ai ba ma cin mutunci irin yadda aka rinka yaga kasashen ku kuna gani kuma abin da mai sauki kuma ci gaba da yagawa ko ne kuka bar addini aka rinka yin sarakuna wanda kimar su bata tsara sarkin kubuja ba ko na taka ba su da wani kima su ma kansu sun san ba sarakuna bane ba amma aka rika su sarkin kaza kawai aka sa sai gwamnati je ya ka masarauta gida goma sarkin kaza sarkin kaza sarkin kaza kawai mutum ya taho da tsumba kai na tafiya wai sarki ne kuma shi ya san karya ne fa ya san karya ne ba da wani tasiri amma sai mutum ya rika shan kunu da wata isga a hannunsa ana masa filfita wai sarki ne wallahi tallahi cin mutuncin ku akai in kun tsaya ma addini babu yadda za a haka ta faru nawa ne abu zai faru na addini kun kasa fitowa ku yi magana idan kuka tsinke kanku ba ku yadda a keta ku ba to wannan zai taimaka muku ga wancan aiki na addini kun ɗauke shi kowane sarki ya mayar da masallacin kofar gidansa ya zanto headquarter ce ta wani da'awa committee ko wani islamic propagation center masallacin juma'ar kofar gidan sarki an yi wani dan office an ɗauki wani sakatare na aiki na dindindin ko ka kai wani kuka da ya shafi da'awa yana jinka zai tafi kuma za ku iya magana kuna ku yi influencing din local government ta bayar da taimako gwamnatin jihar ta bayar da taimako ga wannan asusun masu zakka su bayar masu sadaka ta yau da gobe su bayar ku kirayi mutane duk juma'a ku ce kowa ya kawo naira hamsin wannan asusun za a musuluntar da kasar ne gaba daya cikin karamin lokaci ku wuce gaba akan wannan ku kyale masu mulkin su yi mulkin su kar Allah sa a sa ku a constitution an sa ku cikin alkur'ani ayoyi da dama za ku samu shiga ciki wanda ba wanda sai shafe su domin qur'ani la ya al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid a yau ko constitution din yau idan wani soja ya jiya mulki kawai sai ya busa bege na gidan radio sai ce the constitution of nigeria na 1999 is dissolved wace ce wace ce is dissolved da ai dissolving din komai a koma ba komai sai soja kawai da bindiga sa hannu waye sai ku kuma ya soke ku kun shiga cikin ayoyin alkur'ani mai girma kun tsaya kuna rigima sai an saba constitution in kuka yi wannan din shine zai kare muku kima da daraja da'awa haɗin kai a tsakankaninku abu na uku duk abin da ya shafi talakawanku ya kasance kun wuce musu gaba sai haƙƙinsu ya fito duk abin da ya shafi talakawanku da an ci mutuncin talakawanku kawai a ga kun taru kun zo kun ce ku ku yadda ba Lallai-lallai talakawanku sai an yi musu kaza ana faɗin bajet ɗin ƙasa kuka ji an ce an warewa noma kashi biyu cikin ɗari kashi uku cikin ɗari kuce mu yadda ba sai ku yi taro a Kaduna Arewa House ko a Sultan Bello masallaci na Sultan Bello ko a National Mosque na Abuja kai shugaban kasa ba mai yadda ba abinda ka ware mana ka warewa talakawa mu yayi kadan harkar noma kashi biyu cikin ɗari yayi kadan kashi uku cikin ɗari goma cikin ɗari yayi kadan sai ka ba mu kashi ashirin cikin ɗari na budget dole za a saurara muku an kale hanyoyin ku lalace ku yi magana duk wani abin da ya shafi jama'ar ku ku faɗa ko shakka babu wannan yana daga cikin wajibai da ya kamata sarakuna su tashi tsaye a kansa na tabbatar in sun tashi tsaye akan wannan kimar su za ta dawo darajar su za ta dawo kuma nan take kimar al'umma din da mutuncin al'umma zai dawo sai wajibin da ya shafi wato ainihin su shugabanni ta fuskar siyasa a nan gurin ina nufin gwamnoni na dukkan kasashen musulmi da dukkan jihohin musulmi wajibin da yake a kansu shine su kalli kalubalen da yake fuskantar al'ummar nan su yi wa al'ummar gata da kuɗaɗen da suke karbowa na kaso na al'ummar a madadin al'ummar daga gwamnatin tarayya dan gyara ilimin al'umma din ya kasance an gyara harkar ilimi makarantu an samu ci gaba ba wai kawai aiwa makaranta fenti ba a inganta rayuwar malamai a inganta syllabus din karatu din a inganta shi yadda zai yi kyau a inganta harkar noma a inganta harkar kiwon lafiya a ji tausayin jama'a dukkan wani abu da yake zai cuci al'ummar a tsaya a ga cewa bai cuce ta ba ya kasance mutum yana magana ne a madadin al'ummar sa ba a maganar kansa ba in ka tambaye shi kadai me ka zai ce kaza in ka ce me ra'ayin al'ummar ka zai ce wannan ra'ayin al'umma ta kaza kuma a kansa nake to dole a sami wannan a cikin shugabannin mu ta fuskar siyasa idan muna son gyara ya faru kashi na uku na bangaren mutane su ne malamai malamai dole sai an zage dantse wajen yin abubuwa kamar haka abu na farko ya da ilimi kowane malami Allah kalli duk ragwancin mutum ya zanto yana da darasi so biyu a mako da yake karantar da mutane a nan bana nufin darasi na makaranta darasi na makaranta na cikin aji tsari ne na zamani ya kawo shi kuma hanya ce ita ma ta yada ilimi amma darasi da zaka ji mutum lallai ya taimaka wajen bayar da tarbiyyantar al'umma da ɗora mutane akan addinin su darussa na masallatai saboda masallaci wuri ne mai kima mai daraja idan a cikin aji ne dinnan gurin zaji dai ba zai dauke ba amma ga shi masallaci ya lauce mu sannan idan a cikin aji ne a cikin muna ko wanda shekarun su ya wuce ne je ya zauna a cikin aji yayi shekaru irin da ya zama irin da darasi amma shekarun su ba su wuce je masallaci ba daga nan har ya mutu shi yasa masallaci yake da wannan albarkar da haka a samu darussa a cikin masallatai duk rauni duk ragwancin mutum Allah ya kalli darasi so biyu a mako a masallaci duk ma ba masallaci bane da masallaci kaza da masallaci kaza kuma wannan darasi kan waɗansu mawad da za su raye mutane yawanci akan yi karatu amma yawanci akan ɗauki nahiya ɗaya ne a ita ake karatu ita ce nahiyar karatun fikihu ko shakka babu karatun fikihu yana da muhimmanci amma lokacin da mutum ya dukufa da shi shi kaɗai ba tare da ya haɗa da sauran mawad ba kamar ya ɗauki rubu'i ne na addini ya kyane salasatu arba dan kaga akwai bangaren abin da ya shafi aqida lalle ne a samu aqida lalle ne akwai bangaren abin da ya shafi suluk da akhlaq lalle ne a samu wannan saboda haka karatun fiqh zai karantar da kai nahiya ta al-ibadat wal mu'amalat abin da ya shafi ibada da mutum zai yi da gobe da mu'amala amma dabi'u halaye na gari wato yadda ya kamata ka yi magana yadda ya kamata ka yi zance yadda ya ka zama mai hakuri ka zanto mai kyauta ba marauci ba ka zama mai kaza ɗabi'u da halaye yana buƙatar a sa wata madda ta hadisi wadda za ta kunshi wannan kuma waɗansu littattafai wanda aka wallafa su dan cimma wannan manufar irin su littafin riyadu salihina ko littafin wato ainihin ah, da ya shafi ɗabi'u da halaye kamar su ashama'il muhammadiyya na imamun nasa'i duk littattafai da za su yi taghtiya na wannan bangaren yadda mutane za su zanto nagari sannan bangaren aqida tauhidi wanda idan zuciya ta gyaru al'amura sun gyaru in ta lalace sauran al'amura duk ba su gyaru sun lalace kenan to alal akalli ya zanto kuma akwai akwai tsari na iyo ga abin da lalle jama'a take da bukata ba wai jama'a ce za ta ce ina da bukata ba dan ita ba ta san yadda take kai ne zaka hango bukatuwarta dan saboda halin da take ciki yanzu tana bukatar ta san kaza sannan karatu na sira tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan zai nuna maka wato ainihin hoton yadda annabi ya faro da ya nuna maka yadda ya mu'amala da mutane yadda ya gilu tun daga lokacin da wato ainihin ake maka har aka tafi jihadi kuma wannan zai nuna maka tartibul aulawiyat manzon Allah ya fara bi da'awa sirriya ad-da'watu sirriya shekara uku yana kira mutane a sirrance a boye sannan ya zo marhala ta ad-da'watul alaniya da'awa a bude sannan ya zo marhala ta at-takwin wato gina jama'a din ta yadda za ta zanto al'umma a samar da lalle ga wani community na musulmai waɗanda suke da ainihin tsaye da gindin su a iya nuna su da ɗan yatsa sannan kuma aka zo marhalat na ta'sisu daula kafa daula dole in ba a waɗannan marahil din ba daga farko daga da'awar sirriya ko addawa al'alaniya ba a zo takwin ba a samar da daula yana da wahala kwarai da gaske to karatun sira zai taimaka sosai da sosai wajen tagatsiya na wannan bangaren ina nufin dai malamai su yi kokarin yada ilimin addinin musulunci sawa'un a makarantu na karantun na karatu na aji ko kuma a masallatai kamar yadda na faɗa a masallatai ya shafi kowa da kowa na aji kuma waɗanda suka je ne ko waɗanda suke matakin wannan ilimi sannan abu na biyu yaɗa da'awa dan yaɗa ilimi daban yaɗa da'awa daban lokacin da na sa darasi ina yi a nan masallaci ilimi nake yadawa amma da'awa ko tana buƙatar ka tashi ka je wurin wanda zaka kira din ka kira shi ka je garinsa ka kira shi ka je ƙauyensa ka kira shi ka je unguwarsa ka kira shi dole kowanne ka bashi muhimmancin sa wannan kana yin sa wancan kana yin sa ko kuma ku raba kai ka kware akan wannan wani kuma shi kuma ya kware akan wancan kaga kuna akwai takamula tsakaninku kowa yana cike gibin da aka samu a wajen dan uwansa akwai tansik da jeranta al'amura tsakaninku da juna sannan kuma abu na uku malamai su sasanta abin da ke su rabuwar malamai komin kankantar ta tana cutar da addini cutarwa mai yawan gaske domin komin raunin malami da rashin muhimmancin cikin jama'a wato sai ka samu waɗansu suna goyon bayan su suna ɗauka shi ne amirul mu'minin din wannan zamanin kai ne ka ɗauka shi ba kowa ba ne amma waɗansu suna ganin cewa shi ɗin nan kowan kowa ne kuma shi ne ma ya fi cancanta ya jagoranci al'ummar musulmi a iyakacin fahimtar su kenan saboda karancin fahimtar su ko karancin ilimin su to ko yaya ya kasance cewa wato akwai kokarin sulhu ko sasantawa a tsakankanin yan uwa masu da'awa masu wa'azi to wannan kuma yana da wahala wahalarsa shine wato dan adam yana da son zuciya dan adam kuma yana da jahilci innahu kana zaluman jahula dan adam yana da rauni wa khuliqal insanu da'ifa dan adam yana da gaggawa wa kana al insanu ajula dan adam yana da yawan musu kullun idan an samu jayayya gane yake shine mai gaskiya dan ne baya da gaskiya wa kana al insanu aksar shay'in jadala wadannan sunan niqatut da'af na bani adam bangarori na raunin bani adam kowane ɗaya idan ya fahimci su sai ya kokarin ya zai ya rage su a tattare da shi dan ya sassauta wancan ya sassauta a samu hanyar tafiya tare bana nufin cewa da malam wani da malam wani dole su zanto kamar Hassan da Husaini ko kamar uwa ɗaya uba ɗaya amma alal kalli ko da ba mu zanto abokanai na kullum a gan mu tare ba ba ma faɗa cikin magana ta kare abinda ake so kar mu yi faɗa kar mu yi rigima shikenan amma ba lalle bane bai da nake mu'amala da wannan malamin haka zan yi mu'amala da wannan malamin kila wannan abokina ne zai zo gidana in je gidan shi wannan kuma in mun hada masallaci zamu gaisa in ba mu hadu ba wani baya neman wani amma kuma ba mu faɗa haka rayuwa take bayan da za a ce dukkan masallacin nan ku na abokanai na wanda ma ya haka a duniya to ya zama wawa kenan amma dukkan ku zanto ba ku faɗa da ni wannan haka ake so dukkan ku in zanto ba wanda nake gaba da shi wannan haka ake so dan wannan zan iya amma in zama abokin kowa ba wanda zai iya wannan a duniya duk wanda ya dauki wannan mato ya tabbatar ya ɗaukan wa kansa kayan da baya daga man ɗauka ya kamata wa fahimci wannan sosai da sosai da aka sami sulhu afuwa yafewa tsakanin juna ta yadda kowa ya ɗauka yana karfafan ɗan uwansa ne sannan abu na wato ana hudu tarbiyatu shabab wato tarbiyantar matasa da ke tasowa tarbiyantar su a ilmance tarbiyantar su a ɗabi'ance da halaye na gari tarbiyantar su bisa ga son addini sauransu ba su shawarwari kan me ya kamata su fuskanta a rayuwarsu ta addini a rayuwarsu ta duniyarsu duk wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajibi ga wanda suke malamai sannan kuma abu na biyar wato adamu shu'ur bid-duniya da yawa daga cikin malamai wani yake yakan ji shi kaskantacce ne bai dace ba ka rinka jin kaskanci a tattare da kai dan kawai kana malamin addini in ka rinka jin cewa kai din nan mai mutunci ne kai din nan mai kima ne abinda kake dauke da shi ya fi na kowa tsada ya fi na kowa daraja abinda ka haddace na ayoyin Alƙurani na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi gwamnatin gwamna ya fi sarautar sarki ya fi hakincin haki ya fi kuɗin mai kuɗi lokacin da kake jin wannan sai zanto waɗancan ba za su yi maka kwarjinin da za su gigita ka ba amma in baka jin wannan kana ganin kai malamin addini ne alakallahu ne ya san addini ma'ana kai amfanin ku addu'a to shikenan ka riga ka wulakanta malanta sai zanto duk lokacin da kuka da mai mulki kana jin shine shugaba kai kuma kaskantacce ne a kasashe kowane irin mulki ko sarauta ko mulkin siyasa ko shugabanci kowane iri sai karka jin kai ne kaskantacce bai dace malami ya ji wannan ba abinda kake dauke da shi na ayoyin alkur'ani na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake da tsada sama da abinda suke dauke da shi nasu ana iya musu juyin mulki kai malami ba wanda zai maka juyin mulki ko jirar da ka hauta malanta ka hauta kenan din din din wani bai isa bai zo ya ce daga yau din nan ka zama jahili kai ba malami bane ba amma shi ko an isa a ce masa daga yau kai ba sarki bane daga yau kai ba hakimi bane daga yau kai ba dagaci bane daga yau kai ba kwamishina bane ba minista bane ba kaza kaza kaza bane duk zai iya faruwa amma kai ba wanda zai iya ce maka kai daga yau ba kaza bane illa iya kayan an nuka kalimanci a ce an fasa wannan bai nuka bai raba ka da me ba ilimi ba haka in an baka makaranta kana rike a ce an kwace wannan bai hana ka kaza ba in kana karantarwa a ce an kore ka wannan bai hana ka kaza ba ya hana ka karatu a makaranta kana da gindin bishiya a kofar gidanka ko gindin da kalin kofar gidanka don lokacin da kai cara za a samu wanda zasu ansa maka to idan ka ji wannan sai ka dauka abin da kake da shi shi yake da kima shi yake da daraja a nan ba na nufin cewa kowane malami kuma ya yawa wani mai mulki ko yawa wani mai mukami ko yawa wani wanda ba malami ba girman kai ba na nufin haka abin da nake nufi kar da ya dauka shi nashin ne kaskantacce ya dauka nashin ya fi daraja ina ba ta fahimta ya dauka nashin ya fi daraja don haka kar ya kaskantar da kanshi saboda duniyar wani mai duniya komin fadin duniyarsa komin ko komin abin da dinsa kar ka zanto wulakantacce a gaban sa ina ba dan an fahimta um, abu na shida wato malami ya zanto abin buga misali ta fuskar gaskiyarsa ta fuskar rikon amanarsa ta fuskar kishin al'umma yayin da waɗansu suka zanto ba su da gaskiya a samu malami akwai kishin gaskiya tattare da shi waɗansu suka zanto ba su da amana a samu malami akwai rikon amana tattare da shi waɗansu suka zanto ba su da kishin al'umma a samu shi malami yana da kishin al'ummarsa to wannan zai taimaka wa malami wajen ba shi kima da daraja duk kaskancin da na lissafa wanda muke ciki ko dai wanda ya shafi bangarori daban-daban na duniya ko wanda ya shafi Najeriya kadai mu da muke cikin wannan na yanzu a da can al'umma ta samu kanta a wani makamancinsa wallahi waɗanda suka taimaka wajen fitar da mutane daga wannan kaskancin su ne malamai idan kana son ka samu misali ka duba lokacin da tatar suka zo suka rusa daular musulunci a bagadad su wane ne suka fitar da musulmai daga cikin an kai raunin musulmi da musulmi da kanshi zai rike wuka ko a ce masa je ka ɗauko wuka ka kawo ka kuma kwanta in yanka ka kuma yi haka wannan fa shekara ɗari biyar ko ɗari shidan farko ta addinin musulunci kenan su waye suka fitar da mutane daga cikin wannan kaskancin malamai irin su shekul islam ibn taymiya lokacin su suka yi gugurin mai farfado da al'ummar idan ka ɗauki tura mulkin mallaka lokacin da suka mamaye algeria su waye suka kafa jama'ar da suka kori turawan faransa har suka gudu malamai su abdulhamid ibn badir idan ka kalli kaskanci da wulakanci da jama'a suka samu kansu a kasar Hausa suwa suka fitar da wannan malamai su Shehu Usman ibn Fodi wa Abdullahi na Gwandu su suka yi kokarin farfado da al'ummar suka kafa ta zanto ta san kanta ta san kimarta har yanzu kuma da ba su ake rawa to da haka sai zanto nauyin da ke kan malamai a wannan bangare ko shakka babu yana da girma idan an kwatanta da nauyin da ke kan sauran ɗaiɗaikun jama'a ban ce sauran jama'a ba su da nauyi ba kowa na da nauyi nashi amma wanda yake kan malamai yana nauyi kwarai kwarai da gaske jama'a duk wannan abu wato kokari na yadda za mu samu fuskanta dangane da abin da muke ciki a wannan kasa ko shakka babu muna cikin zama na rudani muna cikin zama na tashin hankali ba wanda ya san inda kasan nan ta sa a gaba kuma babban wanda zai sami kansa cikin wahala in ba mun tashi mun gyara ba mu ne al'ummar musulmi dan kowace al'umma ko mun kaskancinta sai ka samu tana da shugabanci tana da masu faɗa a ji a cikin ta amma mu ne ba masu ba mu da masu fada a cikin misali ɗaya kawai zan buga muku kulura da shi kulura da wanda aka kawo ya zanto president na senate shi ya san cewa bai ci zaɓe ba al'ummarsa sun san bai ci zaɓe ba to a kai shi majalisar ma ai masifa ce to ballantana kuma ya zama shine shugaba shi wanda ya ci zaben ya kai kara kotu kuma da kansa ya janye saboda me ba wai dan shi baya son wannan matsayin ba yana son wannan matsayin amma jama'ar sa yan kabilar su suka kirawo shi yan garin su yan yankin su suka ce kaddara a yanzu kotu ta tabbatar kai kaci idan ma an kai ka ka zanto kana cikin sanat sanata ka zama sanata ba dai zaka zama president na sanat ba dan kai kana ANPP ne ita kuma ba ita ce jam'iyyar da take da majority ba da haka ka janye saboda mu namu dan garin mu a kai shi da magudin ya zama firisin na sanad ma'ana kaga arna ne amma suka yi wannan tunanin kuma suka yi duk kullu kullun da zasu yi ma'ana kowace al'umma tana da mai shugabancin ta da mawakiltar ta da mai magana a madadin ta sai mu mu ne ba mu da mai shugabancin mu ba mai magana a madadin mu kowa yana magana a madadin kansa shi kadai wani ma a madadin family sa shi kadai to wannan ita ce babbar musibar amma na tabbatar wallahi gurgudan yadda malamai za su tsaya da karantarwa da faɗin gaskiya da tsage ta arrabaniyun din da aka ce hukama ulama sannan lokacin da muka tsaya muna karantarwa muna mu'azantarwa kar waɗansu su samu yi gaggawa akan abin da baya bukatan gaggawa Allah yana da sunna wanda yake gudanar da rayuwa da ita yana daga cikin sa wajen gudanar da rayuwa kowane irin abu an yi masa lokacin faruwa um, akwai bakin ciki kwarai da gaske a ce Obasanjo ya yi kwacin mulki ya wuce kila wani zai ga cewa lokaci yayi kawai da za a ilanin jihadi kawai a fito ko ta wara ko ta eh wannan magana ce da dukkan mutumin da yake magana ba tare da yayi lissafi mai yawa ba zai iya faɗinta. amma idan yayi lissafi mai yawa Allah na da ikon ya halicci sama da ƙasa a cikin kiftawar ido inna ma amruhu za ara da sai an wajibin su masu mulkin mu na siyasa sun yi wajibin su malamai sun yi wajibin su ba sharadi bane bai kasance nasara din ta tabbata a hannun mu lokacin da muke dare abin da yake wajibi shine mu aikin amma kar mu sharɗantawa Allah sai ka ba mu nasara wajibin mu ne mu yi aikin dan mu samu lada amma kila wanda zai ci gajiyar aikin da mu muka yi sune ƴaƴan mu ko jikokin mu idan mu mai ba yanzu mu yanzu muna da ragowar yanci a hannun mu su idan suka zo kafin lokacin da zo a sanadiyar rashin aikin mu da kwanciyar mu da barcin mu da lalacin mu sai ya zo lokacin babu wani yanci ko mu kara zarafin a hannunsu inda kasar ta dosa kenan idan mu fahimta ba yanzu ana yi mana kara yar kaɗan za a zo lokacin da babu wannan karar a daidai lokacin da ko ina babu mu fulanin ɗin arnan ƙasar nan daga nan zuwa shekara arba'in kal musulmi ya kare yin mulki sun jarraba irin wannan a kamar sun gani ahmad ahijo ya ɗauki mulki da kansa ya baiwa arne ga shi wa ba maganan musulmi sai dai daje kana yi ka a cikin harkar gwamnati a kamaru sun jarraba wannan sun gani a jamhuriyar benin tana da iyaka da mu daga yamma musulmi ba da ta cewa yau a wannan kasar duk da yawan su kididdigar tana nuna musulmi sun fi kirista yawa a kasar sun fi arna yawa amma musulmi ba da ta cewa ba shugabancin kasa ba mace mace ba wani mukami na a zo a gindi za a bai wa musulmi to wannan hanyar aka dosa a Najeriya idan ban kyale